jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Qaytmaydi bayatidan qo'rqitar haybatidan dil to'lar g'ayratidan bu bo'lsa iymon qaytmaydi bayatidan qo'rqitar haybatidan dil to'lar g'ayratidan bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahd bo'lar ham jiddu jahd bo'lar jannatda taht bo'lar bo'lsa iymon Xalq yo'lda hayot qurar, har damda haqda turar, yovni har joyda urar bo'lsa iymon. haq yo'lda hayot qurar, har damda haqda turar yovni har joyda urar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon. umrida g'oya bo'lar dinga rioya bo'lar ummatga soya bo'lar bo'lsa iymon umrida g'oya bo'lar dinga rioya bo'lar ummatga soya bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. O't bo'lar chiddatida diniga xizmatida, ichra izzatida bo'lsa iymon. O't bo'lar chiddatida diniga xizmatida, el ichra izzatida bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon.